Čau! <laughs> Ļoti sen neesmu bijis, neesmu daudz no jums redzējis. Man liekas, kaut kādi, kaut kādi četri mēneši varētu būt. Man, ne, trīs ar pus mēneši ir, ne, trīs, trīs mēneši un 14 dienas ir pagājuši, kopš es pēdējo reizi biju kuldīgā. <laughs> Nē, es zinu tik precīzi, tāpēc, ka tajā dienā sapracējos. Un, uh, nu, tā kā, bet, nu, draudzē pie jums, man liekas, kā četri mēneši neesmu bijis jau tā krietni ilgs laiks. Nedēļa pirms kāzām es te biju. Traki. Nedēļa pirms kāzām es biju pie jums. Nu jā, no, nu, gandrīzai pusgads. Iedomājieties. Ja likās, tik nesen tas bija. Varbūt kādam, nu, es nezinu, kā jums tas liekas, šie četri pusgads laiks pagājis. Man liekas, tik ātri tagad pēdējā laikā viss notiek. Nav, no, bet ne par to ir tēma. Bet man prieks jūs redzēt, prieks būt ar jums kopā un prieks būs dalīties tādā vārdā, ko Dievs tic, ir ielicis manā sirdī. Un, um, man liekas, ka tas ir tieši kaut kas tāds, kas ir priekš jums. Um, es kaut kā tā domāju, lūdzu par to, un um, kaut kādu laiciņu, kāds dažs dienas atpakaļ, vienkārši Dievs ielika tādu konkrētu jautājumu manā sirdī, un man liekas, ka tas ir tāda lieta, ko Dievs ir šodienā uzdot jums, ir pajautāt jums. Esat gatavi lasīt Bībeli? Ja? Esat gatavi studēt? Priecīgi būt dievkalpojumā, ja? Man prieks, ka man ir prieks būt te. Es nezinu, kā jums pārējiem. Bet šodienā mēs lasīsim no vecās derības, no otrās mūzes grāmatas. Lasīsim no trešās nodaļas. Un tā kā ja jums ir līdz bībeles, jūs visu varat droši atvērt otro mūzes grāmatu, trešo nodaļu, no trešā, nu jā, trešo nodaļu. Un tā būs kā tāda interesanta, specifiska tēma. Es ticu, ka tas būs kaut kas tās tiešām, kas ir priekš jums, lai jums ir atvērts sirds klausīties. Un, uh, tas nebūs gari, bet es ticu, ka tas būs priekš tevis. Un, um, nu jā, nekad netici, kāds saka, tas nebūs gari. <laughs> bet es, man tā liekas, ka nebūs gari. Um, viss tas stāsts, es jums, lai jūs manam saprast, kas notiek, uh, ir tā, ka Dievs pirmajā mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā Dievs rada debesis zemi, Dievs rada uh, pasauli, Dievs rada cilvēkus, Dievs rada dzīvniekus, Dievs visu rada. Cilvēks, Ādams un Ieva, viņi grēko, viņi krīt grēkā, viņi tiek padzīti no ēdienas dārza un viņi atrodās pasaulē, kurā valda grēks. Viņi nonāk no tādas vietas, kur valdīja Dievs, kur bija tikai tas, kas ir svēts, kas ir taisnas, tur, kur atradās tādā vietā, kur viss bija pilnīgs, viss bija labs, kur nebija nekāda sāpju, kur nebija nāvis, kur nebija ļaunuma, tur nebija nekā no tā. Viņi atradās no perfektā vidē. Un dažu, es nezinu, mirkļu dienu laikā viņi vairs neatrodās tur, bet viņi atrodās uz pasaules, kādu mēs to šodien pazīstam, kas ir pasaule, kas ir kritusi grēkā. Un šodien pastoties apkārt, mēs dzīvojam tādā vidē, kur mums ikdienas ir jāsastopās ar grēku un ar grēku sakām. Mēs atrodamies tādas salaustas un samaitātas paaudas vidū. Ja jūs paskatieties apkārt, un tas ir tas, ko jūs visur, visapkārt varat redzēt par to, cik paliek aizvien trakāk un trakāk pasauli. Pagājuši šodien pēc devkalpēm viens vīrs pienāca pie manis klāt un, pas, un man uzdeva jautājumu, nu pasak man vienkārši, uz kurien šī pasaule liet, viņš tāds sāk pamazām ticēt, padomju laikā uzaudzis vīrietis, bez Dieva dzīvojas, bez nekā, un nu jau kāds mēnešus viņš sāk nākt uz draudzi, un viņš tā pienāk manī pasaka, nu pasaka man, tu kā tāds Dieva vārdu runātājs, nu pasaka man, uz kurien tā pasaule iet, nu kas notiek ar viņu? Un viņš sāk sasarīt, kāds, kas viņam dzīvē ir, cik viņam grūti atrast ir darbu, un visas tās iespējas, ko viņš tā kā atrod, cik patiesībā viņas ir sliktas iespējas, un kā viņam nekadīgi nesanāk atrast darbu jau vairākus gadus Nu, Var sakot, viņš pastāst visu savu sāpīgo dzīves situāciju, visu, kas viņu noteikās. Viņš saka, uz kurien pasauli liet, skatoties visu to, kas notiek man apkārt, uz kurien tā pasauli liet, nu pasaki man. man viņam jāmēģina pastāstīt, uz kurien tā pasauli liet, ko Bībele saka. Bet, nu, tas jautājums, uz, mēs atrodamies tādas samaitātas un sabojātas pasaules vidū. Taču Jo no paša sākuma, pašā sākumā cilvēks bija tāds, kas bija tik tuvās, ciešās attiecībās ar Dievu. Un pēc tam, kad tu lasi Mozes grāmatu no pašiem sākumiem, tu redzēji to, ka ir tādi cilvēki, kas staigāja ar Dievu kopā. Tur parādās Ēnoks vienā brīdī. Ēnoks staigāja ar Dievu, Dievs nodeva labu liecību par viņu, un vienu dienu viņa vairāk nebija. Iedomājieties, viņš dzīvoja tur ap 400 gadiem, viņam bija apmēram 400 gadi, viņš bija tik ilgi staigājis ar Dievu, ka vienā dienā Dievs vienkārši viņu paņēma mājās un viņu vairāk nebija virs zemes. Nav viņam kapa vieta, nav viņam nāves diena, viņš vienkārši bija un viņš pārtrauca būt šeit virs zemes. Liekas, viņš tā kā tik daudz ar Dievu staigāja, ka Dievs viņam teica, nu tu jau tā padās pārāk tik daudz ar mani teis augšā, ka tu uz zemes vairs neesi, tā kā tu nu, tad paliec arī ar mani te augšā. Saprot tā doma? Var sakot, cilvēku viņš staigāja ar Dievu, un pēc tam tu lasi, nāk tur Ābrahāms, vai nāc Noā vispirms, pēc tam nāk tur Ābrahāms, tad nāk Jākaps, Īzaks, tur nāk visi šie cilvēki, un tu redzi, viena no lietām, ko tu visu laiku lasu Bībelē, tas, un Dievs runāja, Dievs sacīja viņam, Dievs teica, nāca kāds eņģels un ar viņu runāja, nāca kā Dieva vīri runāja ar viņu. Visu laiku liekas tā kā Dieva miedarbība ar cilvēku. Es to pamanīju ja jūs esat lasījuši pirmo mūsu grāmatu, Visu laiku tas ir. Un es nezinu, kā tev, bet kādreiz es, kad to palas, man reizēm nāks uzdot to jautājumu, bet kāds interesanti bija, vai Mozes tur, kad Dievs, uh, Abrahams, kad Dievs runāja ar Abrahamu, vai, vai Abrahams tur gulēja uz zemes tur, un, un pēkšņi vienkārši tāda balss atskanēja no debesīm, kas runāja uz viņu. Kā, kā, tas, kā tas bija? Vai arī tāls kaut kāds tur atradās. Vai arī tas bija kaut kas tāds iekšējā balss, vai kaut kas tāds tā kā, nu, kad tā no iekšienes, nu, tāda, tāda maza klusa, nu, tā kā, tā kā šodien droši vien mēs daudz pazīstam, kā Dievs uz mums runā, tāda, tāda klusa balss, vai, vai kā, kā tas bija, kā Dievs runāja uz viņiem? Īpaši tajā brīdī, kad Dievs teica, Abrahām ej un nogalini savu dālu. Nu, kā, kā, kādā veidā Dievam ir jārunā, lai tu paklausītu tam, saprot? ja tas būtu, nu tā, man, nu, man liekas, man tāda sajūta, ka man tā vajadzētu darīt. Es zinu, tur ir tas stāsts, kur Dievs prasa, lai Abrahams iet un upurē savu dēlu, bet pēc tam viņš tik un tā viņu, viņš kā iet, lai upurētu viņu, un tajā brīdī, kad viņš taisās viņu nokaut, tajā brīdī Dievs saka, nedara to un sagādā viņam citu āzi, ko vajadzētu upurēt. Un, um, bet tā sajūta, bet kā tas ir, kad Dievs runā ar viņu? Kā tas ir, ka Dievs runā ar mums? Kā tas ir, ka Dievs runā ar cilvēku? Kā tas ir, kad Dievs miedarbojas ar cilvēku? Ne, es kādreiz aizdomājies par to. Un tad nāk tāds periods Izraela tautā, ko sauc par 400 gadiem klusuma laiks. Izraela tauta tiek, ir Ēģiptē, un tas arī, kā Dievs ir runājis, kā Dievs ir vadījis, visi ir brīnumi, kas ir notikuši, Jāzus patrodās Ēģiptē, un visa Izraela tauta, visa Izraela cilvēki dodas uz Eģiptu, lai dzīvotu tur labā zemē, labākajā vietā, un būtu ievērojami tauta eģiptiešu vidū. Un tad pēkšņi Dievs pārstāja runāt. Un 400 gadi Dievs vairāk nerunā. Dievs nepasaka nevienu vārdu, nav neviena vīzija, nav neviena atklāsme, nav nevienas pravietojums, nav vispār pilnīgi nekā. 400 gadi ir pilnīgs tukšums. Saprotu, tikko bija tādā vietā, nerunāsim to par ēdenes dārzu, ka tur bija, viss atradās tur. Runāsim par to, ka tu biji šeit kritušajā pasaulē, kur valdīja grēks, tu atradies un tur bija šie Abrahams, Īzaks, Jākaps, Jāzips, un Dievs runāja. Bija sapņi, bija parādības, bija vīzijas, pārbīs, ka Dievs vadīja lietas, un liekas, viss tā kā notiek, zin, labāk un labāk un labāk un labāk, un visiem viņiem ir tāda svētība, viņi augļojās un vairojās, tur, un viņi nonāk Ēģiptes zemē, Un liekas, tagad tikai visam vajadzētu sākties, viss būtu tagad tik labi, un pēkšņi viss ir pilnīgi pretējā virzienā. Ne tikai tas, ka Dievs vairāk nerunā, bet no tā, ka viņi, kļūst, viņi ir ievērojami neatkarīgi tauta eģiptiešu vidū, viņi kļūst par vargiem. Un vēl ne tikai tas, bet viņi nonāk tādā stāvoklī, kur visi viņu bērni, dēli, kas viņiem piedzimst, ir jāizliek ārā, lai viņi tiktu nogalināti. Iedomājies, ja ka tev ir likums, uh, Kad ja tev piedzims dēls, viņš ir jāatstāj, jādod eģiptiešiem, lai eģiptieši viņus nogalina. Visi dēli. Un tas ilgst gadiem. Fantastiska situācija, kur atrasties, vai ne? Es nezinu, vai tu vispār vari aptvert to domu, ka tu atradies, un tev, tev no paudzes, ebrējiem īpaši, tas ļoti izteikti tāda viņa kultūras lieta, viņa no paudzes paudzes stāsta savu vēsturi. Tā ir obligāta lieta, kas katram ebriem ir jāzina. Viņam ir jāzina savas tautas pagātnes, savas tautas vēsturi līdz detaļām. Viņam ir jāzina, viņam tas ir jāizprot. Viņam Dievs bija pavēlējis to stāstīt no paudzes paudzē, un viņi to dara vēl līdz šai dienai. Visi zina savu pagātni. Jā, tu esi tāds, tu atrodies tajā vidē, tu zini visu to, kā Dievs bija runājis, kā Dievs bija vadījis, kā Dievs bija bijis ar tēviem un tēvu tēviem un, un vectētiņiem un vecmāmiņām un, un kā Dievs bija tur darbojies. Un šodien tu atrodies tādā vietā, kur tavu bērni tiek nogalināti, kur tu vargo kādam, kur tev pilnīgi nekas nepieder no tā, kas ir, kur viss, kas tev ir, tev jādod kādam citam. Tev nav noteikšanas vairāk pār savu dzīvību un savu dzīvi. Ja tu kaut ko neizdarīsi tā kā vajag, tad tu pats aizies postā un nāvē un Dievs pilnīgi klusē. Jautājums tajā brīdī, kas tad ir tas tāds Dievs? Kas tad ir Izraēla tautas Dievs? Kas ir tas Abrahām, Īzaku un Jēkab Dievs? Kas viņš tāds ir? Vai viņš vispārībā eksistē? Tie brīdī jāuzdod jautājums. Un tad sāks tas tāds, par ko es jums gribu šodien runāt. Un tad parādās tāds vīrs vārdā Mozus. Vecāku viņu paglābi no nāvis. Viņš nonāk faraona namā. Viņš uzaug kopā ar faraona bērniem. Viņš uzaug, uh, faraona meita pa viņu rūpējas. Viņš uzaug, viņš sasniedz 40 gadu vecumu. Viņš iet pie savas tautas, viņš redz visu to, kas tur notiek. Viņš nogalina kādu eģiptieti. Viņu sāk vajāt faraons, viņš bēg no visiem. Viņš bēg uz tuksnes. Tuksnesī viņš dzīvo vēl 40 gadus. Un tad vienu dienu viņš gan aitas. Un tur pēkšņi viņš redz, kad ērkšu krūms deg, bet nesadeg. Un Dievs runā uz viņu. Mūzei tuvāk, un Dievs saka, Mūzu, tā zeme, kur tu stāvi, ir svēta zeme, novelc savas kurpes. Vienmēr Dievs runā uz viņu. Un ar visu to pagātni, iedomāju, atceries to, ko es visu tev stāstīju 400 gadi. Dievs nav runājis. Neviens cilvēks nav redzējis nevienu vīziju, nevienu parādību, nevienu redzējumu. Nekas nav bijis, neviena balss nav atskanējis no debesīm. Dievs liekas ir miris zemē. Un pēkšņi Mūzes stāv krūmu priekšā un atskan balss no debesīm un Dievs runā uz viņu caur to krūmu. Iedomājies, kāds šoks tas būtu. Ja jūs kādu vienkārši vienu dienu pastaigātos un jūs redzētu, šis te, kā sauc šo māju? Nav neviena nosaukums šai mājai. Mārtiņa laukums, nē, Mār, nē, kas ir? Pilsētas laukums divi, ja? Un tu segām skaties, deg pilsētas laukums divi, bet nesadeg. Pēkšņi balss atskan. Tu nebūtu tāds bišķiņ, satraucies tāds, tādā bībā, kad Dievs ar tevi runā. Ko? Vai ne? Ir savu veidu būtu pārņemts ar to domu par to, kas notiek. Es tev pārņemtu. Tas, tas, es nezinu, tu vienalga, kas, kas tiks pateikts, vienalga, ko pateiks, jā un nāmen, es to darīšu, es būšu tur vienalga. Tas ir neredzēts kaut kas. Tas ir kaut kas nedzirdēts, kas tagad notiek. Un Dievs runā ar mūzu. Un uh, Dievs viņam saka, ej pie farona un saka viņam, lai viņš atlaiž savu tautu, Izraela tautu, lai Izraela tauta varētu doties projām no Eģiptes zemes. Tev ir jāatbrīvo viņu. Bet 13. pantā, 3. nodaļā, bet mūsu sacīs Dievu, redzi, kad es nākšu pie Izraela bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu Dievs man pie jums ir sūtījis, tad te jautās, kā viņus sauc? Ko tad, lai es viņiem saku? Ja citiem vārdiem, tagad es nākšu un es teikšu, ka Dievs ir man sūtījis, lai atbrīvotu jūs no farona, viņi teiks, kas tev ir sūtījis? Un tu teiksi, Dievs man ir sūtījis. Un tad tie ebrieši varēs jautāt, kāds Dievs? 400 gadi. Neviens neko nav runājis. Dievs nav devies ne ziņas par savu tautu. Nav bijis nekādas norādes uz to, ka Dievs vēl joprojām ir dzīves. Kāds Dievs? Un tajā brīdī Dievs viņam saka, ļoti slavens vārds, Dievs sacījis mums ar 14. pantā. Es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraela bērniem. Es esmu, tas man sūtīs pie jums. Es esmu. Un Dievs atklāja savu vārdu un saka, es esmu, kas es esmu, un tas ir tas, kas tev sūta. Un tagad tu nāks pie Izraela tautas, saka, kas tev ir sūtījis? Viņiem atbildēs, es esmu, man sūtīja. Mēs tagad Rīgā esam sākuši tādu, līdz Ziemassvētkiem sākuši tādu devkalpojumu ciklu par tēmu, es esmu kur Jēzus runā par to, kas viņš ir. Ziniet, Jāņa evaņģēlējā viņš uh, septiņas reizes saka vārdu es esmu. Viņš saka, kas viņš ir. Tās lieto šo vārdu. To pašu, kas šajā vietā Dievs atklāja savu būtību, mozumu, tad viņš tur Jēzus lieto to pašu vārdu, lai atklātu to, kas viņš ir. Viņš saka, es esmu, es esmu, es esmu, dažādas lietas. Un uh, Dievs atklāja mozumu, kas viņš ir. Un pēc tam 18. pantā Dievs viņam saka ļoti skaidri, uh, tad viņi klausīs tev. Bet tu un Izraela vecai ejiet pie Eģipts ķēniņu un sakiet tam, tas kungs ebrei Dievs ir parādījies mums tagad, ļauj mums iet trīdienu gaimā tūkstnesī un tā tālāk. Saka, Mosa, nu, kā viņi man ticēs? Kad es būšu tur, kas man ir sūtījis, ko viņiem teikt? Un es viņiem atbildu, saka tā, un viņi tev ticēs. Kuriem, kuram no jums tas liktos? Dievs ir parādījies tikko man dagošā ēkšu krūmā. Dievs ir runājis uz mani. Dievs ir pateicis atbildējis uz maniem jautājumiem. Kuram no jums ar to pietikt? Ne, nu, bet, ja nopietni. Ok, gatim vēl kādiem trījiem, četriem cilvēkiem. Ļoti labi. 4. nodaļā, 1. pantā, ir rakstīts tā. Bet Mūzes atbildēja, sacīdams, un patīk tas vārds bet, vienmēr sanāk tā, ka bet par spītisam tam Mūzes atbildēja un sacīja. Viņi man neticēs un neklausīs mani, bet sacīs, tas kungs tev nav parādījies. Ko tikko Dievs viņam teica? Tad Viņi tev ticēs. Un kas ir nākušā lieta, ko mūsu saka? Viņi man neticēs. Cik ļoti bieži tieši tāpatās nav mūsu dzīvēs. Varbūt mēs neredzam kaut ko dagošu un nedzirdam balsu, kas no turienes atskanētu. Bet vienalga, Dievs ir mums teicis kaut ko. Dievs ir runājis kaut ko uz mūsu dzīvēm. Ja jūs esat jauni šajā draudzē, jauni varbūt kristietībā, mēs esam tādi cilvēki, kas ticam tam, ka Dievs vēl joprojām šodien runā, ka šodien nav tie 400 klusē gadi, kurā Dievs neko nesaka. Mēs ticam, ka šodien Dievs runā uz cilvēkiem, Dievs runā uz mums, Dievs runā uz mani, individuāli, personīgi. Un ja Dievs uz mani ir kaut ko runājis, ja Dievs man ir kaut ko teicis, tad es zinu to, ka mēs sastopamies ikdienu ar to jautājumu par to, vai tiešām Dievs ir teicis ar to neticību tam, ka tas tiešām piepildīsies, ko Dievs ir pateicis. Un tā, man liekas, ir viena no tādām ļoti aktuālām lietām. Es vakarien dzirdēju tādu labu salīdzinājumu. Ziniet to, kad, kad sējais gāja sēt sēklu, ja es stāstu tādu līdzību, tad viņš sēja un kādu tur krita, un tad nāca putni, un lai apēsa to sēklu. Var sakot, tad, kad tā sēkla tika iesēta, Te bija tāds spēks, ka viņi pievilināja putnus. Un jūs to zinat, uz lauka, ejot strādājot, sēkli ir tā, kas pievilina putnus, vai ne? Sēklā ir kaut kas tāds, kas pievilina putnus. Tas nozīmē, ka tad, kad Dievs ir runājis savu vārdu, ka viņš ir izteicis savu vārdu, ka viņš ir kritis mūsu sirdīs, ka Dievs mums ir kaut ko teicis, tas automātiski pievilina ienaidnieku, kas nāk ar mērķi nozakt to. Tas vārds nāk ar tādu spēku sevī, kas pievilina ienaidnieku, lai nozaktu to vārdu. Citiem vārdiem nozaktu ticību tam vārdam. Un tā vienmēr ir cīņa mums visapkārt, vai mēs saglabāsim ticību vārdam, ko Dievs mums ir teicis, vai mēs pazaudēsim ticību tam vārdam. Un Mūzus saka, viņi man neticēs un neklausīs mani, bet sacīs, tas kungs tev nav parādījies. Tas, ko Dievs teica skaidri, kas notiks. Mūzes apšauba to. Bet tālāk Dievs viņam saka otrajā pantā, un tas kungs viņam sacīja, kas tev rokā? Un viņš teica, zizlas. Un viņš tam sacīja, nomet to zemē, un viņš to nometa zemē, tad tas kļūpa par čūsku, bet Mūzes bēga no tās. Un tas kungs sacīja Mūzum, izstiep savu roku un satver to aiz astes. Un viņš izstiep savu roku un satvēr to, un tā atkal kļuva par zizli viņa telnā. Jāro, kad es viņam saka, Mūzu, kas tev rokā? Un tas ir tas jautājums, ko man likās Dievs šodien tev uzdot. Kas ir tev rokā? Kas ir tev rokā? Kas ir tas, kas tev ir rokā? Mūzus saka, man ir zizlis rokā. Tas, ar ko es ganu, tas, uz kā es atspiežos, tas, ar ko es pārvietoju šeit par tūkstnes, lai man būtu vieglāk, man tomēr jau ir 80 gadi, viņam tajā laikā bija 80 gadi, tas ir zizlis, kas ir manā rokā. Tas man ir. Es viņam teicu, to met zemē, viņš nomet, tas kļūst par čūsku, viņš viņu paceļ atkal, atkal kļūst par zizli. Viņš saka, lūk, ar šādu zīmi, ar šādu brīnumu tev ir jāiet, tas jārāda, un tu to parādīs, un cilvēki tev ticēs. Ja citiem vārdiem, Dievs viņam saka – Tas, kas ir tavā rokā, ar to ir pietiekoši, lai viņi tev ticētu. Tik ļoti bieži mēs domājam par to, es nespēju kaut ko paveikt, es nespēju kaut ko izdarīt, es nespēju paklausīt Dievam kādā lietā, es nespēju pateikt, es, es, es nevaru, kāds aicina tev iet evanģelizēt, nāk priekšā liecināt vai, vai dalīties ar vārdu vai kaut ko. Un tu saki, es nevaru, nu, es nemāku runāt, es, ne, man nav, es nespēju runāt. Vai tad, kad ir slavēšanas laiks, tad tu nedzied, e, man nav balss, es nemāku dziedāt, es nevaru padziedāt. Vai tā tālāk ir tik daudzas situācijas, kurās mēs domājam, man nav pietiekoši kaut kā. Dievs prasa, kas ir tavā rokā. Viņš ir parādīt, ka tas, kas ir tavā rokā, ar to ir pietiekoši. Mūsu domāja, viņi man neklausīs. Dievs viņam saka, kas ir tavā rokā. Tādēļ, kas ir tavā rokā, viņi klausīs tev. Un tad Mozus gāja pēc tam. Parādīja tās zīmes. Un pirmā lieta, ko cilvēki darīja, kad viņš to darīja, tad cilvēki viņam ticēja. 31. rakstīts – 31. pantā, 4. nodaļā 31. pantā ir rakstīts, kad Mozus gāja, radīja tās zīmes, runāja uz cilvēkiem, cilvēki ticēja. Kāpēc? Pietiek tikai ar vienu lietu, ar to, kas ir tavā rokā. Draudze, kuldīgā, Dieva mājas draudze, cilvēki, kas ir kā ciemiņa, jūs atnākuši šajien esat. Tev, tavā ticības dzīvē, tavā staigāšanā ar Dievu, tev pietiek ar to, kas ir dots tev tavā rokā. Tev nevajag obligāti meklēt lielākas atziņas, dziļākas gudrības. Tev nevajag meklēt labāku veidu, kā labāk runāt. Tev nevajag meklēt labākus talants. Tev nevajag meklēt lielākus resursus, vairāk finanses, labākus dzīves apstākļus citādāk ar uh, dzīves draugu vai, vai vienalga kaut ko. Tev pietiek ar to, kas ir tavā rokā, to, ko Dievs tev ir devis, to, ko Dievs ir ielicis un uzticējis tev, ar to pietiek, lai tu varētu piepildīt, izdarīt to, ko Dievs ir aicinājis tev darīt. Atcerieties, kāds cits stāsts no Bībeles, kad Elija nāca, uh, kad, kad bija bads zemē, tad Dievs sūtīja Eliju pie atraitnes. Un Elija teica, iedomā padzerties. Un tā atraitne viņam sagādāja padzerēs. Tad Elija teica, uztais man ēst. Un tā atraitne teica, es man ir tikai bišķiņ milti. Un bišķiņa eļļa palikusi. Mēs gribam, tu apēst ar savu dēlu, un tad mēs abi divi kopā mirsim. Un tad Elija saka, vispirms uztais man pēdējo mazumiņa reļu. Uztais ēdienu Elijam, pravietim. Un pēc tam milti vairāk viņai nebeidzas, un eļa vairāk neizsīks tajā traukā. Pietika ar to mazumiņu, kas bija viņas mājās, lai notiktu brīnums, lai viņai būtu pietiekoši visu bada laiku. Mēs tik ļoti bieži domājam, ja man tikai būtu vairāk kaut kā, tad būs viss kārtībā. Ja man tikai višķiņi pieliktu pie tā pabalsta vai pie tās pensijas vai man pie tās algas pieliktu, tad viss būs kārtībā. Tad es varēšu dzīvot tā, kā Dievs grib, lai es dzīvoju. Tad viss būs labi. Un tad es varēšu beidzot nākt uz draudzu un kalpot draudzē. Tad, ja tikai tās dažas lietiņas sakārtotos. Dievs tev saka, kas ir tavā rokā? Ar to ir pietiekoši. Izlasīsim vienu citu stāstu. Elīsa nonāk pie, pie at, nonāk kādā citā vietā. Otrā ķēniņa grāmata nu, ceturtā, ceturtā nodaļa. Ceturtā nodaļa no pirmā panta, otrā ķēniņa grāmata, ceturtā nodaļa no pirmā panta. Un tur ir ļoti skaisti rakstīts. Un kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliegdama lūdz Elijas sacīdam, mans vīrs, tavs kalps ir miris. Otrā ķēniņa grāmata, ceturtā nodaļa no pirmā panta. Un tu zini, ka tavs kalps bijās to kungu, bet nu nāk parādu piedzinējs un grib manus divus bērnus savu ņemt par vergiem. Un Elīs viņai atbildēja, ko lai es tevis laba daru? Saki man, kas ir tavā namā? Un viņa atbildēja, tavai kalponē nav itin nekā namā. Kā tikai trauks eļas. Elīs uzdod to pašu jautājumu, kas tev ir? Dievs prasīja, kas ir tavā rokā? Elijas prašai sievai, kas ir tavā namā? Ko, Elī, ko Elī šī sieviete atbild? Man nav nekā. Man tiešām, man nav nekā manās mājās. Kā tikai bišķiņa eļas. Un ko viņai saka tālāk? Saka, tagad ātri, ej pie visiem kaimiņiem, visiem cilvēkiem, ko tu var dabūt. Aizņemies, cik vien daudz traukus var dabūt. To ar saviem bērniem. Tad samāc tos traukus, aizej mājās un ņem to mazumiņu eļas, kas tev ir, un sāc liet iekšā traukos. Un kamēr tu liesi, eļa nepārstās līt. Un viņa lēja, lēja, lēja un pielēja visas traukas pilnas ar eļu. Un pēc tam viņa gāja un pārdeva tos traukus un varēja samaksāt parādi. Vienkārša mācība abās situācijās. Tas jautājums nav par to, cik daudz tev ir. Tas jautājums nav par to, kas tieši tas ir. Tas jautājums ir par to, vai tu redzi, ka tev ir kaut kas tavās rokās, kas tev ir dots. Ja es teicu Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļā, 28. pantā, kam ir, tam dos, bet kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Kā tas ir? Ja tev nav nekā, ko tas nozīmē? Ko var no tevis atņemt? Ko var no nu tevs atņemt, ja tev nav nekā? Neko nevar atņemt, vai ne? Jo tev nekā nav. Viņš saka, ja tev ir kaut kas, tad tev dos. Bet ja tev nav nekā, tev atņems to, kas tev ir. Ja citiem vārdiem, viņš runā par to, ja tu saproti to, ka tev ir kaut kas, tad tāpēc tev būs vēl vairāk. Jo tu sapratīsi, ka tev ir, ka tev pietiek, ka tu, tu varēsi lietot to, kas tev ir. Bet ja tu saki, man nekā nav, tas nozīmē, tu vienkārši neredzi to, kas tev ir. Un kamēr tu neredzi to, kas tev ir, kamēr tu neieraugi to, kas ir iedlikts tavās rokās, kamēr tu nesaproti, ka tev ir, kamēr tu neatzīsti to, ka tev ir kaut kas, tad var tikt paņemts projām tas, kas tev ir. Jo ir pietiekoši ar to, kas tev ir. Kas ir tavā rokā? Kas ir tas, kas tev ir? Kas ir tavs talants? Kas ir tava dāvana? Kas ir tas, kā tu, ko tu spēji izdarīt, kur viens cits nespēja izdarīt? Varbūt, ka tu esi, tev, tev padodās rakstīt dzējoļus. Varbūt, ka tu esi dzēnieks. Varbūt, ka tev vienkārši padodās sports. Varbūt tas, kas tev ir. Tu, tu, tu esi viesmīlīgs. Tev patīk uzņemt cilvēks, tev patīk parūpēties, tu esi viesmīlīgs cilvēks. Varbūt tas ir tas, kas ir tavs. Varbūt tev ir tas vienkārši, ka tev ir bērni. Bērni ir tev viss, nu, tas ir pats dārgākais, kas tev ir. Tev bērni ir tev svarīgā lieta. Tu esi bērni cilvēks. Varbūt, ka tu redzi visu laiku, kur ir uh, Tu redzi mazās lietiņas, kur ir vajadzīga palīdzība. Tu vienkārši, tev ir tā dāma, tu vienkārši redzi, kur ir, kur kaut kas nav tā kā vajag, kur ir vajadzīga palīdzība. Kas ir tas, kas tev ir? Varbūt tev ir spēja biznesā darīt kādas lietas. Varbūt tu esi runātājs, varbūt tu vienkārši var runāt stundām. Varbūt tu esi tas, kurš visu laiku klusē. Kas ir tas, kas tev ir? Un ar to pietiek. Tu saproti? Tā, man liekas, tā ir tāda brīvība. Tev nav jābūt kādam citam. Tev nav jābūt tā, kā es esmu. Tev nav jābūt tādam, kurš ar stundām runāt un lasīt no bībeles un, un runāt un mācīt par to. Tev nav jābūt tādam. Es visu laiku gribu būt tas, kurš dzied. Man nekad neļauj būt tādam, un es neesmu tāds. Saproti? Kas ir tavā rokā? Ko Dievs ir ielicis tavā rokā? Tev nav jābūt kaut kam citam. Ja zizlas ir tavā rokā, ar to pietiks. Ja eļa ir tavā namā, ar to pietiks. Kāds cits stāsts? Mācekļi nāk pie Jēzus, ka tur ir ļoti daudz cilvēku. Un saka, ir jau vēls, lai visiem iet mājās. Šis dievkalpojums sākās no rīta, un tagad ir vēls vakar, sauli jau riet, viņi vēl visu dienu nav neko ēduši. Iedomājieties sev tajā vietā. Un mazāk nāk un saka, Jēzus, tagad laid viņus visus mājās, lai viņi iet un pēd. Jēzus viņiem saka, Jūs dodiet viņiem ēst. Un mācekļi saka, bet mums nekā nav. Vienā vietā viņš saka, mums ir tikai 200 denārī, mums ir bišķiņa nauda, lai nopirktu maizīti dažiem cilvēkiem, bet kas tas ir visam šim baram, kur ir 5000 vīrieši un vēl ir sievas un bērni, iespējams kādu 15 tūkstoši cilvēku. Es saku, jūs dodat viņiem ēst. Mācekļi domā, kas man ir? Ar to nepietiek. Un tad parādās, uzrodās kāds mazs zāns, tur viņi nāk un saka, viņam ir piecas maizīs, trīs ziltiņas. Ja es saku, ar to pietiek. 15 tūkstoši cilvēki, 5 maizītes un 3 ziltiņas. Tas pat nav pieaudzis, ritīgs. Nu, tas nav mārcis, <laughs> ja? vai tas nav, nezinu, gatis vai nav. Tas ir maz puika ar piecām maizītēm, droši ar maziņām trijām zivtiņām, droši vien maziņām, viņu pusdienām. Cik maz puiku var apēst pusdienās. Ja es saku, ar to pietiek. Saprot to, ko viņš mēģina iemācīt? Man liekas, ka Dievs mēģina mums šodien atgādināt un iemācīt, ka tas jautājums nav par to, cik daudz tev ir rokās. Vai tieši kas ir tā par lieta, kas ir tavās rokās, bet apzināties to, ka tev ir kaut kas. Tev ir kaut kas un ar to pietiek. Dievs runā uz tevi, Dievs aicina tevi, Dievs dod tavai dzīvei kādu noteiktu mēķi un aicinājumu, kādu vīziju tavai dzīvei. Pietiek ar to, kas ir tev tavās rokās. Tev pietiek ar to, ko viņš tev ir devis. Jūs zināt to, ka Dievs neaicina to, kurš ir sagatavots. Dievs sagatavo to, ko viņš ir aicinājis. Viņam pietiek ar to, kas ir tev tavās rokās. Kas tas ir? man liekas, šodien draudzē, tā ir lieta, kas ir tik ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga. Cilvēki, kas nāk uz šeit ar apziņu, ar sapratni to, Dievs man ir devis pietiekoši, lai es varētu kalpot un dot citiem. Man liekas, ka šajā draudzē kodīgā ir vajadzīgi cilvēki, kas nododās, kas ir gatavi kalpot, kas ir gatavi darīt lietas, kas ir gatavi palīdzēt, kas ir gatavi es nezinu, viss kaut, nu, būt, uzņemties, vadīt mājas grupiņu savās mājās, uzņemties būt par garīgu mammu vai garīgu tēti kādiem citiem cilvēkiem, pieņemt kādus pie sevis, būt par autoritāti kādam, būt par, būt, par pieņemt jauniešus, nezinu, rūpēties par jauniešiem – būt tādam, kas parūpējas varbūt par veciem cilvēkiem. Šit ir vajadzīgi cilvēki, kas var praktiski atnāk palīdzēt, tur uzlikt kaut ko sakārtot, uztaisīt teist, vai es nezinu, pēc tam parūpēties par tiem, kam dzimuši bērniņi, taisīt teist viņiem un, un vis, vis kaut ko varētu darīt. Vai ne? Bet tas sākās tikai tajā brīdī, kad tu saproti, man ir ko dot, jo viņš man ir devis. Bet tik bieži mēs dzīvam ar to apziņu. Bet man jau nekā nav. Nu, man nu, tāpat nekas nesanāk. Man nav laika nekam. Man nav naudas nepriekš kā. Man nav talantu nekam. Un kas es tāds esmu? Ko es varu izdarīt? Maziņš melns tāds puteklītis turītī sēž. Vai ne? Ne. Tev vajadzēja teikt, ka ne, nav tā. <laughs> Bet nav tā. Tev, es gribu, lai tu sāc apzināties šodien, ka tas, kas tev ir, ar to ir pietiekoši. Un vēl vairāk. Un vēl viena lieta, vēl vairāk. Ka tas nav tik daudz par to, kas tev ir vai kas tev nav. Tas daudz vairāk ir par to apziņu, kurš ir ar tevi. Vai ne? Man liekas, visos šajos stāstos, eh, tur varētu, tur tas puisis būtu varējis atnākt ar vienu kukulītu maizes. Nebūtu tā, ka tajā brīdī, ja es būtu, ah, ne, tas ir tikai viens kukulīts, nav piecas maizīs, trīs zivs, ar to nepietiks. Ar vienu būtu pieticis. Ja tai sievietei mājās tur eļas vietā būtu bijusi, es nezinu, apelsīns sula. <laughs> Vienalga, kas tas būtu bijis. Ar to būtu pieticis. Ja Mūzes rokā tur būtu nevis zīzlas, bet viņam rokās būtu uh, vairoks vai šķēps vai, es nezinu, vienalga, kas ar to būtu pieticis. Jautājums nav par to, kas ir tavās rokās. Jautājums ir par to, vai tu saproti, kad viens ir ar tevi kopā. Un tavs uzdevums nav meklēt, mēģināt dabūt kaut ko vairāk savās rokās, dabūt lielākas gudrības, dabūt lielāku talantu, attīstīt sev vai sasniegt kaut ko vairāk. Tas nav tavs mērķis. Nevienam brīdī jautājums nav par to. Jautājums ir par to, lai tu saprastu, apzinātos, lai tu pazītu to, kurš ir ar tevi. Tā ir tā atslēga. Un tajā brīdī, kad es saprotu, pats visuma Dievs ir ar mani kopā. Tas, kurš ir radījis visu to, kas eksistē, kas ir radījis man un visus pārējos, ja mūs būtu sapratis, ka viņš ir kopā ar viņu – tas lielais, varenais Dievs, kurš tikai teica un lietas radās, kurš radīja visu, kurš runāja pirms tam ar Abrahamu, Īzaku un Jākubu, kurš atved viņus uz Eģiptes zemi. Tas, kurš deva apsolījums par to, kad viņi atstās Eģiptes zemi reiz vienu dienu, kad viņi mājos Kanāna zemē. Tas, kurš bija runāt, ja viņš mūs būtu sapratis, kurš ir ar viņu kopā. Viņš būtu gatavs uzreiz iet, ja viņš zinātu, kurš ir ar viņu. Vai ne? Atslēga šodienai priekš jums. Nav tev ieteikt projām mēģināt saprast, kas ir tavās rokās un pēc tam strādāt pie tā, lai tas paliek kaut kas vērtīgāks, labāks un, un svarīgāks, lai, lai tu labāk izkopi to, kas ir tavās rokās. Tev dzīvē ir cits mērķis. Iepazīt to, kurš ir tev kopā kurš tev deva to, kas tavās rokās, kurš lietos to, kas ir tavās rokās. Saproti? Un tad, ja tu pazīsi viņu, ja tu pazīsi to Dievu, ja tu pazīsi to svēto garu, tad viņš tev visu atklās. Viņš lietos visu, kas ir tevī un visu, kas nav tevī. Viņš vienkārši būs, darbosies, viņš tev parādīs, viņš būs ar tev kopā. Bet jautājums ir tikai viens. Tev ir jāpazīst tas Dievs. Par to ir kristietība, par to ir šī draudze, Par to ir kudīgas draudze. Par to es, man vajadzētu runāt vēl un vēl un atkal un atkal un vienmēr viss par to runā. Bet tas ir pats pamats, pats svarīgākais, vispārējais. Ja tu apzinātos to, ka viņš, tas Dievs ir ar tevi kopā. Ja tu mēs kāds tev būtu sajūts, tagad redzē, redzētu te, ka tāds eņģels man stāv blakus, viņš sāks tur no pirmā stāva, viņam šeit te ir kaut kur, nu, ceļi parādās – un viņam tā kā, tur kaut kur ir plats, tur pie griestēm, vienkārši tāds milzīgs stāvte. Vienmēr, ja tu visur, kur te tāds eņģels tev sakot līdzi un tu redzētu viņu, Nevis tas bišķiņ tāds drosmīgāks un tāds, tāds pārliecinātāks un, un saprast to, ka divs ir te visās lietās tā tālāk, vai ne? Kāpēc, ja tu redz viņu blakus sev? Būtu tā? Nē. Tev būtu bailes naktī pa ielu staigāt, ja tāds eņģels ar tādu zobenu dagošu stāvēt tev iet tev līdzās septiņu metru garumā. Tev būtu bāls naktī staigāt pa ielu. Nebūtu gan, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka tu zini, kurš ir ar tevi kopā. Tu viņu redzēji. Kā būtu, ja mēs viņu tik ļoti pazītu, mēs viņu zinātu, ka mēs tiešām sāktu arī saprast to, ka visur, kur mēs ejam, viņš iet ar mani kopā. Viss, ko es daru, viņš dara ar mani kopā. Jo viņš dzīvo manī. Viņš ir ar mani kopā. Viņš ir man blakus. Viņš tiešām tajā naktī arī iet man līdzās pa to tumšo ielu. Saproti? Tajā brīdī, kad mēs sākam saprast viņu, iepazīt viņu, pazīt, kāds viņš ir, visāk mainīties. Es atceros, uh, bija tāds laiks atpakaļ. Um, zin, es nezinu, vai jūs zinat. Var sakot, bija tāds, tāds laiks atpakaļ, un es braukāju uz vienu tādu ciemetiņu, tā kā tur jauniešu pasākumus, vadīju kalpoju un tā. Un vienu brīdi Dievs man tā lika ļoti sirdī uztaisīt tāds labestības dienas tajā pilsētā. Nu, rītīgi vienkārši savas rītīgi daudz kristiešu turien, lai viņi visu revanģelizē, dabūt pārtikas pakas, iet pie ģimenēm, dalīt pārtiku, dalīt apģērbus, rīkot tur bērnu pasākumus, Ziemassāk dāvanas visiem bērniem sadāvināt tur, uztaisīt jauniešu pasākumu, evanģelizācijas. Nu, tāda rītīgi vienkārši šajā ciematā sataisīt tādas pasākumus. Un es, es pieņēmu lēmumu, es tur sazvanījos, visu sarunājām, nokārtojām, zāles sarunājām, visi liekas ir procesā. Tad saproti, man, es nestrādāju, es mācos, man ienākumu nav, man ir 18 gadi, un man vajadzīgs ir daudz naudas, un man nav nekā. Un saprot, tad divas aicina, divas ir līdz sirdī kaut ko darīt, bet realitātē nav nekādas iespējas tam. Un es atceros, es, tas bija laiks, kad es tiešām lūdzu Dievu. <laughs> Nevis tā, ka tu cirreiz nelūdzu, bet, nu, zini, ka tev, saprotu, tādā brīdī es, kad tu tiešām tev ir jālūdz Dievs, jo viss ir sakāršots, viss ir norganizēts. Tu tikai vajag naudu priekš visām lietām. Un tur es, es atrodos, es staigāju pa ielas, vienkārši lūdzu. Man bija vienkārši būtiski bailes tu jūti, ka nekas nesanāks, nekas neizdosies. Tev nekā, tu nav pietiekoši priekš tā viss. Vienkārši viss, ko tu var izdarīt, vienkārši lūgt. Un es lūdzu, Un vairāk, nezinu, nedēļu laikā vienkārši tu skaties, kā Dievs pārbiski sagādā finanses. Mēs varējām kaut kādas 50 ģimenes ar pārtiku apgādāt par tādiem labiem, kārtīgiem maisiem. Tur, man liekas, 10 lat vērtībā bija katrs mais. Mēs varējām kaut kādas pāris tonnas ar apģērbu aizvest to ciematu. Mēs varējām kaut kur 50 bērniem sadāvināt Ziemassvētku dāvanas, tās, nu, kārtīgas dāvanas. Mēs varējām jauniešu pasākumu tur uztaisīt, mēs varējām ģimenes dienas novadīt. Visu, ko varēja izdarīt. Tas jautājums nav par to, kas ir tavās rokās. Tas jautājums ir, vai tu saproti, ka viens, tas Dievs ir ar tev kopā. Labi? Tāpēc es iedrošinu tev. Ja tev liekas, ja tev sirdī sen tā ir bijis, man vajadzētu mājiņā, mājās taisīt mājas grupu. Man vienkārši Dievs runā uz mani visu laiku, bet man ir bailes, nav laika, es nevaru, es nespēju, man finanses nepietiek priekš tā. Kā es, kurš vispār gribēs nākt pie manis un, un es, es, man nekas nesanāk, kā es varēšu kādus cilvēkus vadīt, es jau pats sev nevaru vadīt un tā tālāk. Riskē. Es per soli. Parunā ar gati. Riskē. Atceries to, ka Dievs būs ar tevi kopā. Viņš ir ar tevi kopā. Ja viņš aicina tev kaut ko darīt, vienalgs tavās rokās, viņš būs ar tevi kopā. Vienalga, kas tas varētu būt cits. Dievs tev kaut ko citu runā, Dievs aicina tev kaut ko citu darīt. Dievs līdz tavās sirdī kaut kādas lietas. Spēr soli. Dari. Nedomā par to, ka tev ir nepietiekoši resursi, spēks vai kaut kas. Dari. Dari. Vienkārši dari. Labi? Vienkārši dari. Tas nav viegli. Es zinu. Nav viegli tā dzīvot. Bet tas ir labi. Tas ir pareizi. Paļauties, ka Dievs ir ar tevi. Labi, draudze? Pavisam vienkārši. Tas bija viss, ko es gribēju tev šodien pateikt. Tas tev iedrošināja. Kas ir tavā rokā? Kas ir tas, kas tev ir? Kas tas ir? Tas, kas tev ir, ar tev pietiek. Amen. Dabas tāvs, tev priecās par tavu vārdu. Paldies par to, ka tu mums atgādini par to, kad Mums pietiek ar to, ko tu mums esi devis. Ka tas jautājums nav tik daudz par to, kādas lietas mums ir, vai kādi talanti mums ir, vai kas mums ir uzticēts, vai cik daudz mums ir kaut kādas iespējas, vai cik daudz mums ir laiks, vai finanses, vai enerģija, vai kādā veidā mēs to varam lietot. Bet tās, tas jautājums ir par to, lai mēs saprotam, ka tu esi ar mums kopā. Un tad tu vari lietot visu to, kas mums ir. Vienalga, cik daudz tas būtu, bet tas viss var būt par svētību. Un tas var palīdzēt, tas var palīdzēt daudziem, simtiem un tūkstošiem. Ar to var parūpēties par daudziem. Tās lūdzu, lai mūsos dziļiekšā tiek ielikt no jauna sapratni tā atziņa par to, ka tu esi, ka tu patiešām esi ar mums kopā. Un tāpēc es tev lūdzu, lai mēs ar tādu atjaunot ticību varētu iet projām. Un lai mūsos rastos tā dziļā vēlme no jauna, es gribu kalpot, es gribu lietot to, kas man ir. Es negribu teikt, ka man nekā nav, es negribu tā dzīvot, bet es gribu lietot to, kas man ir. To mazviņu, kas man ir dots, es gribu viņu lietot. Es gribu likt viņu lietā, es gribu viņu lietot. Lūdzu, tev to tēvs tavā vārdā. Jēzus vārdā. vienkārši iedrošinājums. Lieto to, kas tev ir. To, kā Dievs tev ir devis, lieto to. Un tu redzēsi lielas un brīnišķīgas lietas savā dzīvē. Lieto to, kas tev ir. To mazumiņu. Ja tev ir bišķiņ laika, lieto to. Lieto to. Ja tev ir bišķiņ talanta, lieto to. Ja tev ir bišķiņ spēka, lieto to. Labi?